xütbəsinin şərtlərində elan şərti, mən dedim ki, burada alimlər zikr edirlər ki, elan şərti var. Nədir o elan? Düzdür, fiqh kitablara zikr olunub. İxtilaflı yerlər də var orada. Bəzi məzhəblərə görə düz deyirsən, e, Allahı sadəcə olaraq subhanallah demək də belə zikr sayılır. Bəzi məzhəbə görə Allahla qorxutmaq, sonra e, Allahla qorxutmaq, Allahı həmd etmək, belə şeylər. Sonra cümə namazının xütbəsinin şərtlərindəndir ki, cümə namazının xütbəsi ərəb dilində olmalıdır və bu cümhurun görüşüdür. Bunu da yəqin ki, bilirsən. Şafiilərə, Həmbəllərə, Məliklərə görə belədir. Məliklərə görə hətta cümə namazını qıldıran ərəb dilində doğru tələffüzü yoxdursa belə doğru deyil o xutbə. Hənəfilərdən deyiblər ki, cümə namazı başqa dildə olar. Əsas cümhura görə ərəb dilində olmalıdır. İndi bildiyin kimi də burada cümə qılınan yerlərin əksəriyyətində cümə ərəb dilində olmur xutbəsi. Başqa dillərdə olur. Ancaq bu Cumhurun görüşünə görə xutbənin şərtlərindəndir. Xutbənin şərtlərindəndir ki, cümə namazının xutbəsi ərəb dilində olmalıdır. Sonra qüdrətlə bağlı Peyğəmbər sallallahu Məkkə Mədinə hadisəsindən ortaya çıxan bu şey, yəni Peyğəmbər sallallahu Məkkədə qılmaması ona qadir olmamasına bağlıdır. Və bəyaz zikr etdin ki, orada ha, bilmirəm hansı alimdən dedin ki, Məkkə o dövrən Darül Hərb idi. Orada dar döyüş getmirdi axı orada, müharibə yox idi orada. Sadəcə olaraq müşriklər tərəfindən şiddətli təzyiq var idi. Onun qarşısında Peyğəmbər s.ə.v müsəlmanlarla azad bir yerə toplaşa bilmirdi. Lakin e, Arqam ibn Əbu Arqamın evində yığıb sahabətinə tövhid öyrədirdi və o evin içərisində Peyğəmbər s.ə.v cümə namazını qıldığı ilə bağlı bir dənə də olsun nəql yoxdur. Yəni əgər cümə namazını gizli yerdə qılmaq olsaydı Peyğəmbər s.ə.v onu orada qılardı, qılmayıb. Heç qılsaydı o evin içərisində olsa heç kim bilməyəcəkdi. Və qılmamağı da onu göstərir ki, Deməli cümə gizli edilən ibadət deyil, açıq edilən ibadətdir. Üçüncüsü, e, zikr etdin ki, cümə namazının xutbəsinin xutbəsinə e, bağlı olan bir hökm var ki, şəriətdə cümə namazının xutbəsi getdiyi vaxtda Deməli, e, sımaq vacibdir. Hədis var ki, xutbə vaxtı danışan uzun qulaqdır, lakin batili danışarsa, batili danışan vaxtı sımaq vacib deyil. Ona etiraz eləmək şəriətlə caiz olan bir şeydir. Ona etiraz eləmək lazımdır bir münkər danışarsa, indi e, yəni sən də yaxşı bilirsən ki, müsəlmanlar özləri özlərinə cümə məscidi, cümə xətibi, cümə qılınan yer ayırmağa, onu təyin eləməyə qadir deyillər. Başqaları bunu edir. Orada da o cüməni cümənin xətibi, onun xütbətini verən xətib o xütbə əsnasında nəinki dilin e, halal haram məsələsində, dinin əslinə bağlı olan mövzularda, dinin bu əqidə məsələlərinə bağlı olan mövzularda, məsələn, xətib çıxır Şiş bayramını təbrik eləyir. Orda oturan insanlar da avam o insanlar, məsələn, həmən hədisə dayanaraq ki, cümə xütbəsində danışan uzun qulaqdır. Ona etiraz eləmirlər, rahat oturub qulaq asırlar. Yaxşı bilirsən ki, e, küfür, şirk kəlməsi işlədilən yerdə şəriətlə müsəlmanın üzərinə düşən vacib etiraz etmək, etiraz edə bilmirsə həmən yeri tərk eləməkdir. Tərk etmədiyi halda oturan insan Nisa surəsinin 140-cı ayəti var. وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم hatta yahudu fi hadisin gayri innakum iza misluhum. Allah sizə kitabda nazil edib bildirmişdir ki, Allahın ayətlərinə küfr edildikdə, istehza edildikdə onlarla bir yerdə oturmayın. Onlar başqa bir söhbətə keçincəyə qədər innakum iza mislum, siz onların mislindəsiniz. Yoxsa siz onların mislində olarsınız. Yəni küfrdə onlarla bərabər olar, bərabər olarsınız. Təfsirlərində gəlir. Yəni bizim gördüyümüz 5-3 cümə qılınan yerlərdə bir xətib çıxıb şirk şeyini, şirk bayramını təbrik edəndə və yaxud da şirk əhlinə müsəlman hökm verəndə orada oturan insanlar onu inkar eləmirlər. Aydındırmı? Və yaxud da imamı oradan çəkindirə bilmirlər, imamın sözündən çəkindirə bilmirlər. Bu da ona e, dəlalət edir ki, müsəlmanlar cüməni özləri etmirlər, cüməni başqaları bunlar üçün edirlər, bunlar ora gedirlər və müsəlmanlar dolayısıyla e, bunu etməyə, cüməni özləri yerinə yetirməyə, öz xətiblərini, öz imamlarını, öz məscidlərini qurmağa etməyə qadir deyillər. Bu halda mən yəni deyirəm ki, cüməni cümənin e, qüdrət şərti var. Onu müsəlmanlar özləri Quran və sünnətə uyğun şəkildə etməlidirlər. İnşallah deyəcəyim bu qədər. Başqa bir sözüm var qardaşlar. Bir də ki, bir şey var deyəcəm ki, yəni bir sual vermək istəyirəm sizə. Ümumiyyətcə sizə görə cümə e, cümə günü eşidirsən qardaş? Eşidirəm, eşidirəm. Deməli cümə günü, cümə günü cümənin vaxtı ki girir, cümənin vaxtının girməsi şəriətlə zöhrün vaxtının girməsi ilə yəni bir-birinə bağlı olan şeylərdir. Böhrün vaxtı girsə, deməli cümənin vaxtı girir. Deməli, cümənin vaxtı girəndə sizə, sizə görə əsl olan ibadət cümə namazıdır yoxsa zöhr namazıdır? Yəni bu sualımdır inşallah. Eşidirəm. <coughs> inşallah suala gəlmədən öncə gəl qardaş bu məsələn indi birbirimizə cavab verdik, amma razılaşdığımız nöqtələri aydınlaşdıraq. Ona görə bilmək istəyirəm. İndi bir dəqiqə e, mən o nöqtələri deyim, səndən soruşacağam. Onun üzərində razısan yoxsa yox? İslam şüarının izharı sənə görə yenə də şərtdir yoxsa yox? Mən dediyim dəlillərdən sonra sənə görə şərtdir ya yox? Yəni İslam şüarının izharı deyəndə nəyə qəsd edirsiniz siz? Yəni qəsdim odur ki, aşkarda, xutbədə, e, məsələn, xütb xütbədə məsələn açıq İslamın şüarlarını izah edəcək. Məsələn, qıraqdan eşidən olsun. Məsələn, bunu o deməkdir ki, əgər şərtdirsə gizlicə xütbə keçirmək caiz deyildir. Düzdür? Bir. İkincisi də şərtdirsə, e, tutaq ki, xütbədə bir e, kəs o məsələn məhdudiyyət qoyurlar ki, deyirlər ki, ona sən e, məsələn e, həm Allaha həm gətirib bir də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa heç bir şey deməyəcəksən tutaq ki, xütbədə o zaman bu demək ki, bu da batildir. Bu kimi elə. Bu şərt, bu şərtdir yoxsa yox? Ona o şərti qoyan insan, kim ki ona hanım o xətibə həmin o şərtləri qoyursa, həmin xətibin halından artıq bəllidir ki, həmin xətib e, cümə namazını, ümumiyyətcə İslamını doğru dürüst yaşamağa qadir deyil. Həmin ona o qadağan qoyulan yerdə. Yox, sual o deyildi Fəriz qardaş. Bəli. Sual o deyildi. Sual budur ki, fik e, fikdə belə bir şey şərtdir yoxsa yox? Yox, yox, mən bir axsan sən əvvəldə dedin, mən də onları biraz təkrarladım. Cümə namazının xutbətinin şərtlərində, fiqh kitablarında var. Allah təsbih etmək, həmd etmək, Allahla qorxuzmaq, e, bu şeylər və al, e, müjdələmək, qorxuzmaq, cənnət ayətləri ilə, cəhənnəm ayətləri ilə. Bunlardır. Yəni xutbənin şərtləri bunlardır. Mən bunu qəbul edirəm. Yəni beləliklə razılaşırsan ki, qüdrət hansı ki alimlər deyiblər, o İslam şüarlarının izharı deyil, o başqa şeydir. Qüdrət odur ki, qorxu, cana qorxu, mala qorxu və buna bənzər, yəni xəstəlik bu kimi şeylər <coughs> bu kimi şeylərin olmasıdır. Qüdrət budur, düzdür? E, şu yəni məsələn İslam şüarının izharı yox, qüdrət başqa şeydir. Qüdrəti alimə qeyd edirlər şərt kimi, amma İslam şüarının izharını qeyd eləmirlər. Düzdür? Qüdrət odur ki, inşallah mənim yəni fikrimcə, mənim mövqeyimcə qüdrət odur ki, cüməni edən insanlar, müsəlmanlar öz cümələrini özləri öz bildikləri şəkildə edirlər. Yəni onlara kimsə gəlib nəsə qadağa qoymur. Bu qədər danış, bu qədər gəl, bundan danış. Çıx bu şeyi əlinə bir gəlir ki, Allah çıx bunu mənim adımdan bunu belə danışından, nə bilim məsələn filan bu şirk küfür kəlmə tələb edir ondan. Bunu çıx də gedər. Bu hallar varsa, həmin müsəlmanlar cüməni qılmağa qadir deyillər. Qardaş, əgər sənin mövqeyin hüccət olsaydı, mən soruşardım mövqeyi. Yəni sənin mövqeyinin hər hansı bir əhəmiyyəti yoxdur burada. Nə də mənim mövqeyimin əhəmiyyəti yoxdur. Mən soruşuram, alimlərdən kimsə belə bir şey deyib yoxsa yox? Sənin dediyin deyib yoxsa yox? Mənim dediyimi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirası götürdü ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm siranı sən siranı hər kəs öz istədiyi kimi anlaya bilər. Alimlərdən söhbət gedir. Hər hansı bir alim belə bir şey deyib yoxsa yox. Yəni mən istəyirəm ki, sadəcə o nöqtələrin üzrə razılaşaq qardaşlar. Bayaq İbn Kəsirin sözünü oxuduğumda bir də nihayətdə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklər <coughs> şiddətli əziyyətə görə və bu peyğəmbər sallallahu müşriklərə şiddətli müxalifət etdiyinə görə cüməni izhar edə bilməyib. Cümə namazını qıla bilməyib ümumiyyətcə. Xutbəsindən getmir ha söhbət. Bunun içərisindən hər şey gedir. Cümə cümə üçün bir yerə yığılmaq, cümənin <coughs> adını vermək. Onu mən inkar eləmirəm. Onu inkar o başqa şeydir. O qüdrətə aiddir. Yəni xutbədə istənilən bir şeyi demək məhdudiyyət qoyulursa, sənə görə bu artıq qüdrət şərti pozulur. Bəli, bəli. Mən onu deyirəm ki, bunu alimlərdən kim deyib? İbn Kəsirin, İbn Kəsirin sözündə belə bir şey yoxdur. İbn Kəsir deyir ki, müşriklər bu söz cümlə tanı müşriklərin müxalifəti, şiddətli müxalifəti və onlara əziyyət verməklərinə görə. Hə, bu bu ayrıdır. Bu dediyim odur ki, mal və cana qorxu var. Çünki əziyyət nədir? İşgəncə verirdilər, şiddətlə müxalifət edirlər hər imkanla düşənlər. Bu başqa bir şeydir. Bu mal və can qorxusudur və bunu deyirəm, təqiqlər qeyd ediblər şərtlər arasında. Lakin sən dediyin xutbədə məsələn məhdudiyyət qoyublar ki, deyirlər məsələn filan mövzudan danışmayacaqsan və sənə görə bu artıq qüdrət şərtini pozur. Və mən soruşuram. Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm hədisindən gətir. Hardadır o? Quran ayəsi, hədis və ya alim sözü. Mənə bir misal ver ki, sən ona əsasən deyirsən ki, bu ə, e, şey, öz fikrini demə mənə. Yəni öz fikrin həqiqətən maraqlı deyil. Nə də mənim fikrim maraqlı deyil qardaşlara. Burada alim sözü və yaxud da Yox, mən öz fikrimi, öz fikrimi demədim mən. Mən e, İbn Kəsirin Məkkə Mədinə hadisəsindən cümə ilə bağlı izhar eləməyə qadir, ümumiyyətlə cüməni qılmağa qadir olmamağını gətirdim ki, peyğəmbər bunu edə bilmirdi. Çünki siradan məlumdur ki, Məkkədəki müşriklər peyğəmbər sallallahu çox təkliflər ediblər. Darun ədəbiyyədə təklif ediblər ki, burada otur günən, bizim lap başlığımız olur günən, qız, pul, hər şey etməyib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v onlardan bir şey qəbul etsəydi, İslam alimləri deyir ki, bu qarşılıqlı olacaq idi. Müşriklər də onun qarşılığında Peyğəmbər s.ə.v-dən nə isə istəyəcəkdilər. Bəli, Buna, qardaş, qardaş, eşidirəm. Üzr istəyirəm. Sualıma cavab istəyirəm. Mən mən sən dediyin, sən dediyin öz yerində o başa düşdü, amma ki xütbədə məhdudiyyət qoyulması ki, məsələn bu mövzudan danışmaq bu artıq qüdrət ə, e, şərtini pozur. Bu hansı alim deyir? Hardan götürdü? Deyirəm, deyirəm bir dəqiqə. Deməli, e, məhdudiyyət qoyurlar bundan danış, bir hissəsini deyirsən. Yəni bunun əks e, tə, o birisi tərəfi nədir? Yəni bundan danış, bundan danışma, ancaq bundan danış məsələn. Bax çıx bu bayramı təbrik elə. Çıx ki, məsələn deyirən ki, məsələ belədir, belədir, belədir. Öz yəni xeyirlərinə olan sözlər də Yəni onlarsın, onların dediyi, onlara lazım olan şeyləri deyirlər. Bu ikisi bir yerdə olduğu halda, onu da onlar ora təyin edibsə, alim bir dənə alim sənə zikr edə bilərəm, müasir alimlərdən. E, Abdüləziz ibn Bəs fətavasında belə bir fətvası var ki, dünyəvi quruluşlarda təyin edilən imam əgər onlara o həmən o quruluşa kömək edirsə, yardım edirsə, o imam da həmin onların hökmündədir. Onun dalında namaz qılınmır, onun öz qıldığı namaz belə səhih deyil. Yəqin ki, bu fətvadan da sənin yəni, yəni tanışsan, xəbərin var yəqin. Hə, əlbəttə tanışam, əlbəttə tanışam. Amma əgər bu söz İbn Abbasdan, İbn Bazdan söhbət gedirsə, onun da mən fətvasını gətirib oxuya bilərəm sənə. Amma qəsdim ondadır ki, İbn Bazın sözünün fətvası sən ki gətirsən, bizim mövzumuzla əlaqəsi yoxdur. Sən danışsan ki, kafirlərin arxasında namaz qılmaqdan danışsan. Amma mən sənə İbn Bazın fətvasını oxuyum. Əgər İbn Baz sən fətvasını misal kimi gətirsən, mən sənə İbn Bazın fətvasını oxuyum. Fətva. E, hə? Bu fətvanı oxuyursan, yoxsa başqa fətvanı? Yox, başqa fətva oxuyuram. Oxu. Sual budur. Hukmu salati xalfən mən yed'u lil hukma el hukam lil mubaddil el mubaddilin li şer'illah. Allahın şəriətini dəyişən hakimlərə e, dua edənlərin arxasında namaz. <coughs> Harda var yerini də deyərsən də ola bilsin qalar burada biz ondan sonra baxarıq. Hələ sən linki atın burada baxarsan. السؤال في أحد الدروس لأحد طلبة العلم elm tələbələrindən birinin dərslərində naqaləl icma alə adamı cavazi salatil cümə xalfəl imam əlləzi lil hakim el-mubaddil lişşəriyyətil el-hakim bi qeyri mə əzəlallah bin nasr və təmkin. Yəni deyir, tələ, elm tələbələrindən biri dərslərində icma nəql etdi ki, e, hakimə, yəni şəriəti dəyişən, Allahın hökmündən başqasına hökm verən hakimə zəfər və təmkin, yəni yerinin möhkəmlənməsi üçün dua et, edən bir kəsin arxasında cümə namazının ca caiz olmaması haqqında icma nəql edilir bu elm tələbəsi dərsində. Wal khilaf fi dua lahu bil hidayah. فما العمل يا شيخ في وقت أكثر الخطباء فيه يفعلون الأمر الأول وهل يمكن أن يسلي خلفهم باعتبارهم متأولين لانتشار الإرجاء في أوساط كثير من الدعاة Və şeyxdən soruşur ki, indiki zamanda deyir ki, bəs bununla hidayət kəlməsi dedin nə hə? Hə? Orda nəsə hidayət kəlməsi də işlətdi ki, ona hidayət duası eləmək. Deyəsən bir şey keçdi orada. El-xilaf hə, vel-xilaf fil dua lehu bil hidayə. Yəni e, ona hidayət diləməkdə fərqlidir. Birincisi nədir? Birincisi ona nasr və təmkin diləyir. Amma ikinci hal nədir? İkinci hal odur ki, ona hidayət diləyir. Yəni bir ikinci halda caiz e, ixtilaf var. Birinci halda isə deyir ki, caizdir e, caiz değildir. İcma vardır. Aydındır. Elm tələbəsi bunu deyil. Aydındır. Sual aydındır. Yoksa tekrarlayayım tezden. Təzdən bir dənə təkrarla. Zəhmət olur. في <coughs> أحد الدروس لأحد طلبة العلم نقل الإجماع على عدم جواز الصلاة جواز صلاة الجمعة خلف الإمام الذي للحاكم المبدل للشريعة الحاكم بغeyri men enzelallah bin nasr ve temkin. Burada sözü bırakılıp orada olmalı ki el imam ellezî yed'u للحاكم المبدل للشريعة el-hakim bi gayri menzalama bin nasr ve temkin. Aydınlığı bu birinci haldı. Ve sonra devam edildi ki vel hilafe fid dua lehu bil hidaye. Yani burada at nakala sözüne, el icma sözüne gelir. El hilaf icma sözünden nakl olur. Yani nakal el icma bi adamı cevazi salati cümme halfel imam keda keda vel hilaf fid dua lehu bil hidaye. Aydınlığı hidayət etmək, ona da hidayət duası etməkdə ixtilaf var. Lakin nasr və təmkin e, dua duası etməkdə isə caiz olmasında icma vardır. Hə? Fəməl əməlu ya şeyx fi vaqti əksəri xutəbə fihi yəfəlunə əl-əmr əvvəl. Yəni birinci halı indiki zamanda ki, xatiblərin çoxu birinci halı edirlər. Nə etmək lazımdır ey şeyx? Və həl yumkinu an yusalli xalfahum bi itibarihim mutaawwilina لِاِنْتِشَارِ الْاِجْرَى فِي اَوْسَاتِ كَثِيرٍ مِنَ الدُّعَى Dəvətçilər arasında icranın çox geniş yayılması səbəbilə onların təbil etdiklərini nəzərə alaraq arxalarında namaz qılmaq mümkündürmü? Bu sualdır və cavab gəlir. Əlləzi ərahu vallahu a'lam ənə aləl muslim ən yəbxəfə an məscidin la yud'a fihi li ulaikəl hukkam el-mubəddilinə li şər'illəh təala. Mənim görüşüm budur ki, müsəlmana bu hakimlərə dua edilməyən məscidləri tapmaq ə, vacibdir. Aydındır. فإن لم يجد في مدينته أو منطقته إلى من يفعل ذلك فإنه يسل إلا من يفعل ذلك فإنه يسلي خلفه ولا şey aleyhi inşallah. Əgər öz şəhərində və yaxud da məntəqəsində onlardan başqasını tapa bilməzsə, yəni belə şeylər edənlərdən başqasını tapa edə bilmirsə, fə innehu yusalli xalfehu. Onun arxasında qılır və la şey aleyhi inşallah. Onun üzərinə heç bir şey düşmür inşallah. Yəni bir günah düşmür. لكن عليه أن يتحرى الأمثل فالأمثل بمعنى أنه إن لم يجد إلا <coughs> خاتبين أحدهما يدعو لهم بالنصر والتمكين والآخر يدعو لهم بالهداية فعليه أن يترك الأول ويسلي خلف الثاني Lakin o e, axtarmalıdır, araşdırmalıdır ki, onlar içərisində ən münasib olanı O mənada ki, əgər iki xutbə verən xatib taparsa, biri on, onlar üçün nasır və təmkin üçün dua edir. Yəni zəfər, onların qələbə zəfər üçün dua edir və digəri isə onlara hidayət duası edir. O zaman ona vacib olan birincini birincini tərk edib ikincisinə getsin. Düzdür? وتفصيل ذلك أن نقول إنه لا شك أنه لا يجوز الدعاء بالنصر والتمكين لمن بدل شرع الله. Və bunun təfsiri budur ki, biz deyirik ki, heç bir şək ola bilməz ki, Allahın şəriətini dəyişənə nasr və təmkinlə dua etmək caiz deyilir. Lianna dua bizəlikə ma'nahu ar-raqba fi istimrar zəlikə təbdil. Çünki bu duanı, bunun belə dua etməyin mənası odur ki, həmin adam bu də, şəriət dəyişkənliyinin qalmasını, davam etməsini rəğbət göstərir, istəyir. Və hətta dua lehum bil hidayə və salah fa innahu və in kana al-asl cavaz zəlikə lima thabata min duaihi sallallahu alayhi sallam min ad-du'a lid-daws bil hidayə إلا أن أن جعل ذلك في الخطبة والاستمرار عليه يخشى أن يكون من البدع المحدثات وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يكره الدعاء للسلاطين على المنابر حتى ولو كانوا من أهل العظم وكيف بهؤلاء لا شيء gəldikdə isə, حتى دي hidayət və onlara islah ilə dua etməyə gəldikdə أصل əsl جائز ilə caiz olsa da bu, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Davsə hidayət ilə dua etmişdir. Lakin onları xutbədə davamlı olaraq belə dua etmək qorxulur ki, bu e, sonradan çıxarmış bidətlərdən olsun. Çünki elm əhlindən bəziləri sultanlara dua etməyi, minbərlərdə sultanlara dua etməyi, hətta həmin sultanlar adi sultanlar olsalar belə, bunu məkruh sayıblar. Qaldı ki, bu indiki kəslərin, bu indiki əmrlər zadı. Bu da əlbəttə ki, Hənəfilərlə Malikilərin, Hənəfilərlə Şafilərin görüşüdür, səhv eləmirəmsə. Yəni ki, məkruh sayılır. Və فهذا hukmu الدعاء نفسه أما حكم الصلاة خلف أولئك الخطباء الذين يفعلون ذلك فلا أدري من أين أتى الأخ الكريم بالإجماع المذكور في السؤال أما أنا فلم أقف عليه ولا أعلم مستنده Bu hökm dua ilə bağlı idi. Düzdür? Duanın özü ilə bağlı idi. Amma o həmin kəslərin, həmin xatib, xatiblərin arxasında namaza gəldikdə isə hansı ki bu bunu eləyirlər, yəni birincini eləyirlər. Mən deyir, həmin qardaşın icma e, sözü gedən icmanı haradan gətirdiyini bilmirəm və mən belə bir icma ilə rastlaşmamışam, onun əsasını bilmirəm, dayanacağı, dayandığı əsası bilmirəm. وَالَّذِي نَعْلَمُهُ أن هذه المسألة إنما تندرج فيما ذكره أهل العلم من حكم الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع. Mənim bildiyim budur ki, bildiyimiz budur ki, bu məsələ elm əhlinin e, bidət əhlinin arxasında namaz qılmaq məsələsinə daxildir. Elm əhlinin qeyd elədikləri bidət e, bidət əhlinin arxasında namaz qılmaq məsələsinə daxildir. Vəllazi qarrarahu Şeyxül İslam İbn Teymiyyə fil mücəlləd الثالث والعشرين أنه يفرق يفرق بين حالة ما إذا كان الإنسان يمكنه الصلاة خلف إمام غير مقتدي فهنا لا يصلي خلف الإمام المقتدي. Şeyxül İslam İbn Teymiyyənin qərar verdiyi, yəni gəldiyi nəticə budur ki, e, 23-cü mücəllədində, məcbur fətvadə 23-cü mücəllədində budur ki, deməli iki hal arasında fərq qoyulur. Bir hal ki, orada insan ə, e, bidətçi olmayan bir imamın arxasında namaz ə, e, qıla bilir. Deməli namaz qılmaq imkanı vardır. Deməli, o zaman bidətçi imamın arxasında qılması caiz deyildir. Olmaz. Lakin insan la xalfəl muhtədi ma'a qudrati alə salati xalfə qayrihi fə fi sıhhəti salatihi نزاع بين العلماء فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه تصيح صلاته وهي مذهب مالك وأحمد نزاع وتفسير وفي مذهب مالك وأحمد نزاع وتفسير Əgər mübtədi olmayan, bidətçi olmayan imamın arxasında namaz qılmaq imkanı olduğu halda gedib bidətçinin arxasında namaz qılarsa, Bu məsələdə bu namazın səhliyində alimlər arasında ixtilaf var. Şafi və Əbu Hənifəyə görə bu namaz səhihdir. Lakin Malik və Əhmədin məzəbində isə bu məsələdə ixtilaf var və təfsil var, təfsilat vardır. Amma izə ləm yumkin əs-salatu xalfə ghayr zalika al-muqtadi fa innahu yusalli xalfahu bi ittifaq ahli-sünnə və cemaə. Əgər o bidətçinin arxasında namaz qılmaq o, o ondan başqasının arxasında, yəni o bidətçidən başqasının arxasında namaz qılmaq mümkün deyilsə, o zaman əhl-i sünnə və cəmaatın ittifaqı ilə onun arxasında namaz qıla bilər. Kəmə zəkərə dəlikə Şeyxül İslam İbn Teymiyyə fil mücəlləd el-müşər ileyhi. Necə ki, bunu Şeyxül İslam İbn Teymiyyə işarə olunan mücəlləddə, yəni 23-cü mücəlləddə e, zikr etmişdir. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يصلي خلفهم ثم يعيد الصلاة لكن رجح الإمام ابن تيمية أنه يصلي ولا يعيد. Bəzi elm əhli zikr ediblər ki, o onların arxasında namaz qılır və sonra namazını təkrarla təkrarlasın. Bu Maliki alimlərinin bəzilərinin görüşüdür. Lakin lakin İbn Teymiyyə tərcih edib, yəni üstünlük verib ki, namazını təzədən təkrarlamamalıdır. واستدل على ذلك بصلاة ابن عمر خلف الحجاج وصلاة ابن مسعود وغيره خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى إنه صلى بهم مرة الصبح أربعا وقال أزيدكم Bunun üçün dəlil gətirdi ki, İbn Ömər Əl-Həccəcin arxasında namaz qılır, həmçinin də İbn Məsud və digər sahabelər Əl-Valid bin Uqbənin arxasında namaz qılır. Halbuki Əl-Valid bin Uqbə içki içərdi. Hətta bir dəfə sübh namazını 4 rükət qılaraq və deyib ki, sizə daha da artırım. Və fi sahih el-Buxari ənə Uthman radiyallahu anhə ləmmə xusirə alə صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان فقال إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة Və Sahih Əl-Buxaridə gəlir ki, Osman bin Radi Osman radiyallahu anh öz evində, yəni insanlar ə, e, öz evində mühasirədə olduqda insanlara bir nəfər namaz qıldı. Yəni o üsyankarlardan, xavaricilərdən bir nəfər namaz qıldırdı. Və bir nəfər Osmandan soruşdu, dedi ki, sən ə, e, insanların imamısan, bu isə fitnə, fitnənin imamıdır. Hansı ki, insanlar namaz qılır. فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل يعمل الناس فإن أحسنوا فأحسن معه وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم Və Osman ona cavab verir ki, ey qardaşım oğlu, namaz e, insanların etdiyi ən gözəl şeylərdəndir. Əgər onlar bir gözəl bir şey edərsə, sən də onlarla o gözəl şeyi et. Lakin əgər pis şey edərsə, sən onların pisliklərindən uzaq dur. Fə innə qailə fə in قال لعل هذا في من لم تكن bid'atuhu mukeffira amma təbdil şər'i fəhvə kufr. Ola bilər ki, kimsə desin ki, bu təkfir edici bidətlər haqqında deyildir. Amma şəriəti dəyişdirmək isə küfürdür. قلنا قد بين الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يدخل في أهل البدع الذين يصلي خلفهم يصلى خلفهم عند عدم التمكن من الصلاة خلف غيرهم بعد من تقرر عند أهل العلم أن قولهم كفر. Şeyxülislam İbn Teymiyyə e, yəni qərar verib ki, gəldiyi e, görüş bu olub ki, və bu da e, bidət əhli hansı ki, onlardan başqasının arxasında namaz qılmaq mümkün deyildir. E, onların arxasında namaz qılmaq məsələsinə daxildir. E, Yəni o, hə, o bidət əhli ki, onların görüşləri küfürdür elm əhlinə görə. Fəqad qala ba'd ən Fəqad qala ba'd ən zəkərə mə nəqalnahu anhu anifən bizim bu daha əvvəl ondan zikr etdiyimizi dedikdən sonra deyib ki, və hədə yəni bu artıq İbn Teymiyyə sözünü gətirir. Və hədə kulluhu yakunu fi men zahara minhu fisq əv bidətun. تظهر مخالفتها للكتاب والسنة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الرافدة والجهمية ونحوهم və bunların hamısı fisqi və bidətini hansı ki, kitaba və sünnətə müxalifdir, necə ki, rafizlərin və cəhmiyyənin və digərlər, onlara bənzərlərin bidəti kimi bu haqdadır. Bunlar hamısı bu haqdadır. Və mən ənkərə məzhəb ravafid və huvə la yusalli cümətü və cəmaə. بل يكفر المسلمين فqad وقع في مثل مذهب الروافد. Kim rafizlərin məzhəbini inkar edir və onların cüməni və cəmaatı onların arxasında qılmırsa, <coughs> əksinə müsəlmanlar kafir görür, o özü rafizlərin məzhəbinə düşmüşdür. Və in min a'zami ma ankarahu ahlul sünnə aleyhim Tarkahum el-cümə vəl-cəmaəti və təkfirul cümhur. Və e, sünnət əhlinin onlara inkar etdiyi ən böyük şeylərdən odur ki, onlar cüməni və cəmaatı tərk edib və cümhuru təkfir edirlər. Yəni müsəlman çoxunu təkfir edirlər. Bitirdin axı? Yox, bitməyib. Davam edirəm, az qalıb, qutaram. İstəyirsən, qutaram burada. Yəni necə istəyirsən, mənim üçün problem yoxdur. Rəhmət olmasa qısa eləyərdin də bu bidətlə bağlı olaraq. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى خلف بعض الجهمية كما في مجموع الفتاوى مع أنه رحمه الله كان يكفر الجهمية لأنه مناقضة لأن مناقضة لما جاء به Rasul sallallahu aleyhi ve sellem munaqidətə zahirə beyinə. Və sabit olub ki, İmam Əhməd rahimehullah o cəhmiyə arxasında namaz qılıb, necə ki, e, Məcmuəl Fətavada İbn Teymiyyə bunu qeyd edir Ki bununla belə İmam Əhməd Cəhmiyyəni təkfir edərdi. Çünki onların e, deməli e, münaq şeyi zid, sünnətə qarşı çıxmağı çox aşkar açıq-aşkar bir e, qarşı çıxma idi. Və sirrul məsələ huwa ma əşarna ilayhi fi akthar min mawdi' mawdi'in min at-tafriq bayna kufrun naw və kufrun muayyan. Bu məsələnin sirri ondadır ki, biz daha əvvəldə zikr etmişdik ki, növ, küf, növ olaraq təkfir eləməklə müəyyən kəs təkfir eləmə arasında fərq vardır. وَالَّذِينَ كَانَ يُسَلِّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ وَرَاءَهُ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرُ أَعْيَانَهُم İmam Əhməd o kəslərin ki, arxasında qılıb cəhmiyyədən onların şəxslərini, müəyyən kəslərini müəyyən olaraq təkfir etməzdir. Mə etiqadihi ənə qavləhum kufrun muxric minəl millə. Lakin etiqad edər ki, onların görüşləri küfürdür, dindən çıxardır. Li'ilmihə ənəhum ləm yətəbəyyən ləhum ənəhum mükəzzibunə bimə cəə bihi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem və innəmə təəvvəlu fəəxtəu və qallədu mən qalə ləhum bizəlikə. Belə ki, o bilirdi ki, onlar, e, o, onlar deməli peyğəmbərdən sallallahu əleyhi və səlləm gələni təkzib etdiklərini bilmirlər. Və onlar təbir ediblər, xəta ediblər və onlara deyilənə təqlid edirlər. Və daha sonra Şeyxülislamın görüşünü gətirir ki, Şeyxülislam burada özü Şeyxülislam dəlil gətirir ki, e, müəyyən şəxsi təkfir eləməklə qeyri-müəyyən yəni ümumilikdə təkfir el elmi arasında fərq var. Dedim ki, İmam Məhəmməd Cəhmiyə arxasında namaz qılıb, İbn Teymiyənin görüşüdür. Cəhmiyə arxasında namaz qılıb, halbuki Cəhmiyə ümumilikdə təkfir edərdi. Yəni onlara onları küfr etdiyini nisbət edərdi. Lakin müəyyən olaraq ola bilsin ki, kimin arxasında namaz qılıb, onu təkfir eləmir. Yəni uzatmayaq söhbəti inşallah bu, bu qədər oxuyum. Yəni İbn Bazın bu fətvasını sən gətirdin deyə mən də bunu oxudum. Aydındır? Lakin mənim sualım hələ də qaldı, qardaş. Mən sual verdim, sən gətirdin dedim ki, xutbədə ə, məhdudiyyət olması qüdrət şərtini pozur. Mən də soruşuram bir alim gətirsən, mənə İbn Bazı gətirdin, mən İbn Bazdan başqa fətva gətirdim ki, İbn Baz sənin dediyindən fərqli söyləyir. Mümkündürsə qardaş bir alim zikr elə və ya açıq aydın bir hədis və ya ayə zikr elə. Bitirdin qardaş. Buyur qardaş. Deməli birinci bu bidət əhlinin ardında qılınan namazla bağlı ki, nəqillər oxuyursan İslam alimlərindən, köhnə imamlardan ki, bidət əhd arxasında namazı ittifaqla deyirlər ki, tərk olunmur, qılınır və qılıblar da. <coughs> Bunlar hamısı haqdır. Nə qədər ki, bu oxumusan, alimlərdən oxuyursan, bir dəstələrin arasında qılınan namazlarla bağlı oxuduğun, bunlar hamısı haqdır. Sadəcə olaraq burada ola bilsin ki, sənin bilmədiyin məqam harasıdır, ya bəlkə də bilirsən, bilmirəm. Əhl-sünnət alimləri öz kitablarında bu barədə çox danışırlar. İbn Teymiyyə fətavasında çoxlu fətvalar var, bidətlərin arxasında qılınan namazlarla bağlı. Əsl odur ki, bidətçi tərk olunur. Yəni bu Quran və sünnətdən sabitdir. Bidətçidən uzaq durulur. Uzaq, uzaq durulur. Allah Subhanahu taala buyurur: "Ta'abanu alal-birri vat-taqva və la ta'abanu alal-ismi vel-udvan." Taqva və əmrlər üzrə ya, əməkdaşlıq edin, günahlar üzrə, düşmənçilik üzrə isə əməkdaşlıq, yaxınlıq eləməyin. Ayətdir bu. Lakin əhlüsünnət alimlərinin bidətçilərin arxasında namaz qılmaq lazımdır, tərk edilməz. Bunun səbəbi illəti nədir? İmam Əhməd məsələn Usul Sünnədə deyir ki, 32-ci məsələdə deyir ki, "Və salatul cüm'atu xalfəhu və xalfə men vallahu baqi'atun atayn fəmen a'adahuma fehuve mubtadi." Cümə namazı onun arxasında iki rükətdir, qalıcıdır. Kim onu qılıb təkrarlayarsa bidətçidir. Və sonra bunun şərhində alimlər beyaz zikr etdiyin Osman ibn Affanın qissəsini səhabələrin həccazın arxasında qıldığı namazı gətirirlər dəlil olaraq. Sonra İmam Əhmədin Cəhmiyyanın arxasında qıldığı namaz və ilahır. Bunun hə, səbəbi nədir? Onlar sözü Bunun səbəbi nədir? İstəyirəm. Onlar sözü kəsin. Yəni evet. bayaq qoyduğum qaydanı pozacam. Lakin suala mənim sualım bildin mənim sualım nə oldu qardaş? Bildim, bildim. O suala qayıdacam inşallah. E, o bir dənə xahiş edirəm, o suala bir dənə cavab ver. Bidətçinin arxasında namaz qılmaq məsələsini müzakirə edirəm. Mən bu fətvanı ona görə oxumadım. Bidətçinin arxasında namaz qılmaq caiz yoxsa caiz deyil. Mən bu fətvanı sadəcə olaraq Sən mənə işarə elədin İbn Bazın. Sən və deyə, ona deyəcəm. O, o fətvanı da mən özün bilirsən də tərcüməçi zadı bu aydın da düzdür? Deyəcəm. Hə. O o sən dedin o birisi fətvanı qoqasın bir qırağa. İbn Bazın dediyin dediyim kimi ka, İbn Baz şeydən ka, kimlərin kafir olduğunu deyir. Deyir onun arxası namaz qılmaq olmaz. Aydındır? Mən sənə qəsdim nədədir? Qəsdim ondadır ki, mən sənə sual verdim ki, bədə məhdudiyyət olub varsa, kimlərsə tərəfindən, zalım bir sultan tərəfindən və yaxud da bir qeyrisi tərəfindən Qolu zorlu tərəfindən. Alimlərdən kim deyib ki, bu qüdrət şərtini pozur? Mən İbn Bazın fətvasını biraz zikr etdim. Mən o sən sən bu sualı qoymamışdan qabaq mən sənə dedim ki, xutbənin içərisində məsələn xətibə deyilir ki, küfr bir bayramı qeyd elə gələn. Yəni. Mən orada oturanların durumundan sənə danışdım ki, ona qulaq asanlar onun ki, sən İbn Bazın mən fətvasını gətirirsən. Bu fətva ilə tanış bir dəfə də onu mən eşidirəm. Deyirsən ki, hidayət diləyən imamı axtarginan ancaq tapmasın, getkindən ona kömək istəyən imamın yanında. İndi o, o xətib ki var, e, tutaq ki, e, şəriətlə hökm etməyənə kömək duası edir. Nəyinə kömək edir, nəyinə istəyir kömək? Yəni onunla o insan kafir olurmu? Tutaq ki, birisi olmur. Başa düşdüm olmur. Əlbəttə ki, heç kəs kafirin arxasında namaz qılmağa caiz görmür. Söhbət ondan gətirir. Mən qəsdim nədir? Qəsdim ondadır ki, su sual, sən suala cavab vermirsən qardaş. Sən sadəcə olaraq başqa mövzuda danışırsan. Mən sual verirəm. Deyirəm ki, belə hər hansı bir alim deyibmi yoxsa? Bilirsənsə söylə bilirəm, bilmirsənsə söylə bilmirəm. Davam elə başqa mövzuya. Mən o bidət məsələsi ilə bağlı sən o nəqilləri oxudun orada. Ola bilsin o qulaq asar kimsə başqa şey başqadır başa düşər. Yəni mən o səbəbindən... söz verəm, söz verəm onu da izah eləyəcəksən. Söz verəm məsələ ki, mən susacam nə qədər istəsən danışacaqsan, bunu izah eləyərsən ki, bəlkə səhv başa düşənlər başa düşərlər. Amma qəsdim ondan indi ki, mən dediyim bu fətvanı oxumaqda qəsdim başqa şey deyildi. Mən sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, sual verildi burada. Çünki biz istəyirik ki, ortaq bəzi məsələlər ortaq nöqtəyə gələk ki, bir məsələdə. Sonra keçək o birisinə. Sonra keçək o birisinə. Yəni birini Bənim, açıq qoyub o birisinə keçməyin nə faydası var? Sən deyirsən ki, xutbəni pozur. İmam orada çıxıb tutaq ki, şiş bayramını qeyd edir. Xutbəni pozan alim zikr edir. Mən sənə ayət zikr edirdim. Məsələn, Nisa surəsi 140-cı ayət. Qardaş, mən onu demədim. Bax, demirəm ki, onlar deyirlər ki, bu küfr elə. Aydındır? Bundan danışmıram mən. Deyirəm ki, məhdudiyyət qoyulur. Deyilir ki, məsələn, filan mövzudan danışmayacaqsan. Nədən danışsan danış, amma filan mövzudan danışmayacaqsan. Məsələn, sənin dediyin bayaqki sözə görə bu qüdrət şərtini pozur. Yəni sən ən azından hər hansı bir alim göstərməlisən ki, bunu söyləyib kitabında. Bu necə Əşşubki belə deməyib. Əşşubkinin dediyi odur ki, gizlincə yox, yəni türmədə gizlincə etməzlər, həbsxanada eləməzlər. Aşkarda eləyənlər ki, cəmaət desinlər ki, filan yerdə cümə var, gəlsinlər cümlələrində iştirak eləsinlər rahat. Əsub ki bunu deyir. İndi mən mən, mən sözüm nədədir? Sözüm ondadır ki, hansı alim sənin dediyini deyir. Bir misaldır. Əgər misal verə bilmirsənsə, gəl razılaşaq burada. Çünki əgər belə bir şey olsaydı şərtlərin içərisindəsə, açıq-aydın deyə bilərdik ki, Həmbəli məzhəbində budur. Çünki maşallah bayaqları şərtləri saydın, çox gözəl saydın və dəlilləri də gətirdin. İxtilaf olan, ixtilaf olmayan, düzdür, bundan da başqa şərtlər vardı, amma ona keçməyək. Qəsdim ondadır ki, sən bunları əgər zikirəmsən, oxumusansa, mütləq əgər qabağa çıxmalı idi. Əgər qabağa çıxmayıbsa bu, əgər sən burada onu söyləməkdən acizsənsə, bu ən aşkar hüccət və burhandır ki, belə bir şərt yoxdur kitablarda. Və şəriətdə biz çalışmalıyıq ki, Allahın adından, şəriətin adından elmsiz danışmayaq. Yəni şəriət nə deyibsə, alimlər nəyi izah edibsə, orada duraq. Mən səni heç bir ittiham eləmirəm ha, qardaş. Sadəcə olaraq bir ümumi hidayət rəhbəri olaraq biz buna əməl eləməliyik. Əgər zikr olunubsa, biz də zikr eləyirik. Əgər sən özünü iştihad əhli sahib dəlillərdən ayrı-ayrı heç bir alimin demədiyi bir şeyi ayədən və yaxud da hədisdən çıxartmaq istəyirsənsə, bu sənin cürətindir. Mən buna qarışa bilmərəm. Mənim dediyim odur ki, Heç qardaş. Buyur qardaş, bəlkə suala cavab verəsən. Birincisi mən sənə deyirəm ki, mən ictihad əhli deyiləm. Hə. İkincisi, yəni deyirsən, əgər məhdudiyyət qoyulursa, pozulur şey, yəni e, cümə keçərli olmur. Bunu hardan deyirsən sən çatmısan, hardan istinbat etmisən, alim adı zikr etkilən. Mən bunu məsələn sənin bildiyin kimi bu yerlərdə, məsələn bu xətibliyə təyin olunmuş bir insana sual verirəm ki, sən ora gedib çıxana qədər nə tər oldu getdin çıxdın? Ora mənə 4-5 dənə qurumun adını çəkir ki, ora girdim, oradan çıxdım, ora girdim, oradan çıxdım, ora girdim. Orada falan sənədə qoyurlar, qabağına beyl edəcəksən, bundan danışacaqsan. Bu şeylərin hamısı onu göstərir ki, bu insan, bu xətib, onların orada hər o keçdiyi yerlərdə, onların onun qarşısına qoyduğu şeylərlə razılaşır. Əziz onun razılaşdığı şeylər də məlumdur da nədir, nəyə razılaşır. Yəni, Əziz qardaşım, mən sual onu vermirəm. Sən bayaq özün başlayanda dedin ki, gəl müəyyən bir yeri çəkməyək, gəl filan şey eləməyək. Bax, sən, təklif səndən gəldi. İndi Aynen. sən özün pozursan, konkret keçmək istəsən məsələyə hər hansı bir misala getmək istəsən. Mən isə təklif edirəm ki, gəl əvvəlcə qoyduğumuz sənin təklif etdiyin qaydanın üzərində qalaq. Biz sadəcə olaraq bunun fiqhini müzakirə edirik. Fiqh isə fiqh kitablarında olur. Ən-Nəvazildən danışmaq istəsə, müasir alimlərin fətvalarından danışırsansə, bu Ən-Nəvazil kitabındadır. Konkret olaraq müəyyən bir yerdə müəyyən bir hal mövcuddursa, o barədə alimlər nə fətva veriblər? Bu başqa bir şeydir. Biz fikrindən danışırıq. Əgər yoxdursa bu şərt, deyək ki, yoxdur bu şərt. O zaman başqa mövzu ola bilər ki, əgər xatib xütbədə çıxıb küfr söyləyirsə, ondan o küfr söyləyirsə artıq o kafir olur. Kafirdirsə, yəni hökm verilirsə deyir kafirdir. Necə ki Əhməd Şakirin atası xütbə verən çıxıb peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm kinayə ilə təhqir eləyəndə e, xütbədən sonra durdu dedi ki, durun namazlarınızı qılın, təkrarlayın çünki xətib kafir oldu. Əhməd Şakirin atası şeydir böyük alim idi, Əzharda şeydən şeyxlərindən biri idi. İndi bu başqa məsələ, qardaş. Mənim demək istədiyim budur ki, çox aşkar bir şeydir. Belə bir şey şərt var yoxsa yox? Qoy aydın olsun. Sonra keçək başqa məsələlərə. Çünki sən orada başqa şeylər də qeyd eləmisən. Mən onları da səninlə o nöqtələr üzərində də razılaşmaq istəyirəm ki, başqa şeylərə keçək. Aydındır? Müftədinin arxasında namaz qılmaq, nə bilim hansısa bir vərəq zad imza atmaq, bu şeylər başqa mövzudur. İndi biz razılaşdığımız qayda üzərində bunu müzakirə edirik. Allah rızası üçün. Yəni bizim mən dedim ki, niyyətimiz nədir? Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, biz burada haqq və doğru sözü üzərində qərar tapaq, razılaşaq. Biz ikimiz də Məhəmməd ümmətinin üzvləriyik. Bizim ikimizin də marağımız odur ki, İslam şəriətinin alimlərin bizə izah elədiyi şəkildə biz onlara tabe olaq. Atiyu Allah və atir Rasul və ulul əmr minkum. Əl-əmr nədir? Dindir. Ulul əmr ya hakimlərdir, ya da alimlərdir. Bu günlərdə ümmət bədbəxtçilikdən o birinci qism, e, ikinci qismdən məhrum olub, amma heç olmasa tarix bu alimlər bizə miras qoyub. Və görək bu alimlər bizə nə deyiblər bu dinin şərt, cümənin, xutbənin şərtləri haqqında. Və mən xahiş edirəm qardaş, bu sualın üzərində biz, əgər bilmirsə, burada heç bir şey yoxdur. Biz sadəcə olaraq iki tərəf istəyir ortaq yerə gələr. Sən əgər bunu gətirə bilmirsənsə, gəl razılaşaq ki, belə bir şərt yoxdur. Yox, mən dedim də sənə, sən mənə deyirsən ki, alim adı zikr elə gələn ki, xutbənin məhdudiyyət qoyulursa, o xutbə yəni şey olur da, keçərsiz olur. Mən sənə alim adı zikr etmirəm, edə bilmirəm. Sadəcə olaraq sirr gətirirəm ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sirrəsindən ki, yəni məhdudiyyət varsa, qılmayıb cümə namazı. Vəssalam bu qədər. Sən məndən alim adı soruşsan ki, filan alim adını deyirəm ki, filan kəs deyib ki, xutbəyə məhdudiyyət qoyulursa, qadir deyirlər. Zikr etmirəm. Mən onu zikr edə bilməyəcəm sənə. Sadəcə olaraq Siriyadan sənə gətirə bilirəm ki, Siriyadan mənim başa düşdüyüm budur ki, e, məhdudiyyət varsa, əziyyət varsa, sıxırlarsa, o vaxtı deməli müsəlmanlar üzməyə qadir deyillər. Yəni mənim gətirə biləcəyim şey bu qədərdir. Sən dediyin bu dediyin batildir. Nə üçün? İzah edeyim. İcazə versən izah edirəm. Birincisi, cümhura görə dediyim kimi, cümhur ən azından alimlərin dilində desək, cümhur odur ki, alimlərin böyük əksəriyyəti deyib ki, cümə, Məkkədə yox, Mədinədə fərz buyuruldu. Sən bayaqları etiraz edədin onlara Mədinədə. Sən bayaqları etiraz edədin onlara, ona da sən şey e, söz, söz gələ söz deyəcəm ona da. Bu bir. İkincisi deyiblər ki, İbn Rəcəbin verdiyi izahdır. Digər ehtimaldır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə cüməni e, qıla bilməməsinin səbəbi odur ki, imkanları yox idi qılsınlar. Çünki müşriklərə əziyyət verirdilər qoymurlar namaz qılsınlar və sənin gətirməyin ki, Darul Arqamda toplaşmağı, o Darul Arqamda toplaşmağı bütün Məkkə boyu olmayıb. Darul Arqamda toplaşmaları həmişə davam eləməyib, əksinə e, Əbu Talib öldükdən sonra, həmçinin Peyğəmbər sallallahu digər qəbilə tərəfindən himayəsini itirdikdən sonra müsəlmanların halı çox çətinləşib. Müsəlmanlar Məkkədən çıxardılıb, otdan zaddan yeyilmişlər. 2 ildən çox bu davam eləyir e, Məkkənin axırı. Və biz də bilirik ki, Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləmə hələ namazın özü İsra və Meyracda vacib olub və cümə də ondan sonra, ondan bir müddət sonra o kəslər ki, deyirlər ki, fər, Məkkədə fərz olunub, onlar deyirlər ki, İsra və Meyracdan bir müddət sonra fərz olunub. Və bu da düşür müsəlmanların ən çıxmaz əziyyətinə. Sən də onu bilirsən ki, o vaxtı sahabələr, e, Məkkədə yaşayan sahabələr əziyyət verirlər. Onlardan yalnız bəzi müşriklər tərəfindən himayə alınanlar istisna idi. Himayədə olanlar istisna idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əziyyət verirdi, digər müsəlmanlara da əziyyət verirdilər. Aydındır. Ta o vaxt idi ki, Məkkə müşrikləri artıq sevinirdilər ki, müsəlmanların artıq axırı e, axırına çıxıblar. O o vaxtı Allah Taala onlara gözləmədiyi yerdən e, bir çıxış yolu göstərdi. Sən Darul Arqamı hər şeyi aydın eləmə. Dediyim kimi İbn Rəcəbin izahı əldə durur. Ehtimal öz yerindədir ki, müsəlmanların imkanı olmayıblar, olmayıb ona görə də qıla bilməyiblər. İmkan olmayıb ümumiyyətlə tanrılar. Üçüncü ehtimal İbn Həcər Əl-Heytəmin zikr elədi ki, o ki, say kifayətqədər olmayıb, ona görə bula bilmirlər. Axırıncı ehtimal da sənin dediyin ehtimaldır. Hansı ki, əs-subki zikr edir. Hansına ki, İbn Həcər əl-Heytam etiraz edib. Hansı ki, heç də bütün alimlər razılaşmırlar. Bu dörd ehtimal var. Mən də sənə dedim ki, heç bir alim İbn Kəsir özü bunu zikr edir ki, elan eləmək, ondan sonra İbn, İbn Kəsiri zikr edir, yanlış oxumusan. İzharuddin başqa şeydir. İzharuddin başqa şeydir. Sufkinin adı keçməz axı burada. Sufkini sən zikr edin. Sub günü məsələ deyirəm də, məsələ deyirəm ki, o sən oxuduğun İbn Həcər əl-Heytamidən oxuduğun yoxdur. O Hı. Hə. o Əs-Subqinin görüşüdür. Çünki onu İbn Rəcəb də qeyd edir. İbn Kəsir Əs-Subqin dediyini demir. Sən yanlışsan. İzharuddin başqa şeydir. İzharuddin namaz qılmaq imkanı, azan vermək, iqamə bu kimi şeylər. Dinin ümumi şeylərini. Sən isə cümədə cümədə İslamı şüaranı izharı başqa şeydir. İbn Kəsir deyir ki, ümumiyyətlə İzharuddin yox idi deyir. Amir. Hə, buyur qardaş. Xahiş şey edirəm biraz şey eləyək. Elə eləyək ki, qısaldaq biraz inşallah. Bunu çəkdim. Qardaş, mən qısaltmaq istəyirəm. Mən mənim marağım yoxdur ki, uzatmaqdan söhbəti. Qısaltmaq istəyirəm. Bir, mən bayaq düzəliş düzəlişlərə yenə bir hə. var bir dənə danışaq. Xahiş edirəm. Deyirəm. Qardaş, mən sual verirəm, sən cavab versən, bizim sözümüz Mən sənə sualıma cavab verdim. Mən sənə sualıma cavab verdim. Cavab vermədin. Yox, sən dedin xütbənin, xütbənə, xütbəyə məhdudiyyət qoymaq, xütbəni pozur. Sual verdin mənə. Belə sual deyildi. Mən sənə soruşdum, dedim şərtdir yoxsa yox? Şərt pozulur yoxsa yox? Bəzən də şərt pozulur yoxsa yox? Sən mənə mən, sən mənə mən, zikr elə bilməzsən ki, bir dənə mən sənə söz verirəm bu müsəlmanların qabağında. Söz verirəm sənə. Sən mənə bir dənə də alim getsən ya axtarsan belə. Bir alim də tapa bilməzsən ki, bunu cümənin şərtləri arasında zikr edib, əgər eləsə mən kəffarəni ödəyirəm. Burdakı dediyim kimi. Cümənin şərtləri arasında yazan o fiqh kitabları qardaş, bu e, şey e, İslam dövlətində yaşayan alimlər, İslam fikrini yazan məzhəb alimləri yazıblar. Onlar müasir dövrdən bunun fətvasını axtarmaq lazımdır. İslam o köhnə fiqh kitablarına girib onu tapa bilmirdi. <coughs> Qardaş, sən orada. Sən, sən bilirsən ki, əvvəlki dövrdə Hənəfi alimləri və yaxud da Maliki alimləri Əndəlüsdə fətvalar veriblər. İbn Abidin kitabında var. E, deyiblər ki, kafirə də bir yeri istila edərsə, vacibdir müsəlmanlara ki, bir adamı təyin eləsinlər və cümələrini keçsinlər, qazi hökmlərini versin, əhkəmə tətbiq eləsinlər. Eyni hal əvvəlcə də olub. Müsəlmanlar olub ki, qorxu halında yaşayıblar, lakin cümələrini qılıblar. Və yaxud da sən fətva soruşmursan, fətva sənə deyirəm, məsələn, İbn Badranın fətvası var ki, İbn Badrandan soruşurlar, Qazan o vaxt rusların əlində olur. Soruşurlar, və neynə? Deyir ki, və tamamilə kafirlərin əlindədir hər şey. Kafirlərin izni olmadan heç bir keçirilmə olmur burada. Və İbn, İbn Badran da onlara deyir ki, Əgər vermirlərsə siz özünüz seçin. Özünüz seçin. İbn demirsən müasir alimə, mən sənə müasir alimə gətirəm. İstəsən digər alimlərdən də fətvaları gətirib təqdim edə bilərəm. Müasir alimlərdən, müasir alimlərdən sən mənə İbn Bazın adını çəkdin, mən də İbn Bazın fətva oxudum ki, İbn Baz özü deyir. İndi mən sənin qəsdin nədədir? Gəl belə deyək də, sənin sözündən belə başa düşdüm ki, deyirsən ki, əvvəlki alimlər bunu müzakirələməyiblər. Məhdudiyyət yox idi deyə müzakirələmir. Bu sözün ziddiyyət təşkil edir sənə üçün. Çünki əvvəlcə dəlil olaraq gətirirdim ki, Məkkədə olduqlarını, peyğəmbər sallallahu Məkkədə namaz qılmamasını misal gətirirdim. Sonra da deyirsən ki, əvvəlki alimlər zikrinə bu nəsə müasir bir məsələdir. Bu söz qardaş ziddiyyətli sözdür. Gəl belə elə, lazım deyil bu söhbət ki, belənsə davam eləsin. Ya etiraf eləyirsən ki, qardaş belə bir şərt yoxdur. Ya vaxt götürürük, aramızda vaxt götürür deyirsən ki, mən gedib baxaram. Gət, əgər tapsam gətirirəm. Lakin indi bilmirsən sən, elə bir alim bilmirsən. Onu mən əminliklə deyə bilərəm ki, dörd məsələnin heç birinin məsəlində yoxdur belə bir görüş. Mən bunu əminliklə deyə bilərəm sənə. Qaldı ki, İbn, İbn Rəcəbin etiraz eləməyin ki, hərb ölkəsi adlanması. Qardaş, hərb ölkəsi fəqihlərin istilahında müsəlmanlarla aralarında hüdnə olmayan hər bir ölkə hərb ölkəsidir. Məkkədə müsəlmanlarla müşriklər arasında hüdnə yox idi. Nə aman vardı, heç bir şey yoxdu. Ona görə Darul Hərb sayılır. Bu bir. İkincisi isə Etiraz edirsən ki, mən sənə ehtimalları qeyd edəndə etiraz edirdim ki, yox, e, Cumhura etiraz edirdim, dedim ki, e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr eləmişdi Musab bin Ümeyrə ki, orada cüməni iqamə eləsinlər Mədinədə. Sözü Buyur, buyur, buyur, buyur, buyur. Biraz səbirli ol inşallah, mən biraz deyəcəklərim var. Deməli, birinci o beyaq bidət məsələsi var ki, mən danışdım, yarımçıq qaldı. Sən dedim, mən demək istəyirəm, mən dayandım. Deməli, bidətçilərin dalında qılınan namaz, beyaq zikr etdik ki, Əhlüsünət alimləri deyiblər, qılınır, tərk olunmur. Nəyə görə bunu deyiblər? Mən İmam Əhmədin usul sünnətindən bir stat gətirdim ki, deyir, cümə namazı onun arxasında qılınır, iki rükət qılınır, kim onu qılıb təkrarlayarsa o adam ödü bidətçidir. Bunu nəyə görə deyiblər əhlüsünnət alimləri? Onun səbəbini demək istəyirdim ki, birdən başqa eşidən insan ki, indi yer üzərində elə harda bidətçi görsün, onun dalında namaz qılmaq caizdir. Əslən elə deyil. Nəyə görə elə deyil? Çünki İmam Əhməd usul sünnədə deyəndə ki, "Və salatul cüm'atu xalfəhu" 32-ci məsələdə bu Mən namazı onun arxasındadır. O kimdir? 31-ci məsələyə qayıdırsan, 31-ci məsələdə ulul əmr, xəlifəyə itaətdən söhbət gedirdi ki, xəlifəyə itaət eləmək vacibdir, ona qarşı çıxmaq haramdır. Yalnız küfür, şirk görüncəyə qədər, necə ki bu hədislərdə gəlib. Əhlüsünnət alimləri deyəndə ki, İbn Teymi olsun ya başqa alimlər olsun, bidətçilərin arxasında qılmaq lazımdır. Nəyə görə deyiblər? Çünki əgər bir müsəlman beyət elədiyi xəlifə, xəlifənin təyin elədiyi imamlar, əmirlər fısq edirlər, bidət edirlər. Onların arxasında namadı tərk eləmək, ümumiyyətcə bidətini tərk eləmək, fısq edən tərk eləmək şəriətlə bu caiz bir şeydir. Əgər orada isti onun tərbiyələndirilməsi varsa, yəni faydaya səbəb olursa, şəriətlə bu təriflənən bir şeydir. Lakin nəyə görə bidətçinin dalında deyiblər qalın namazı qılmaq lazımdır? Çünki bidətçilərin arxasında namaz tərk edildikdə bundan dolayısıyla xəlifəyə qarşı çıxılmış olur. Xəlifəyə də küfr görməmiş qarşı çıxmaq xaricilərin görüşüdür, xavaricilərin görüşüdür. Ona görə deyiblər ki, bidətçilərin arasında qalıb qılmaq lazımdır. Bu Aqidə Tahaviyyədə İbn Əbil İzəl Hənəfinin şərhində bu barədə var. Oxuya bilərsən bu bidətçinin dalında qılınan namazla bağlı. Orada şərhlər gəlir ki, yəni bunun səbəbi budur. Ona görə bidətçilərin dalında əhlüsünnət alimləri deyiblər ki, Həccaza Həccaza Həccazın arxasında namaz qılan səhabə ona beyət etdiyinə görə, onu kafir görmədiyinə görə onun dalında qılırdı. O nə qədər zalım olsa da belə, onun zalımlığını onun dindən çıxartdığını görmədiyinə görə onun arxasında qalıb namaz qılırdı. Yəni bu bidətçilərin dalında qılınan namaz indi yer üzərində dünyanın harasına getsən, get tutaq ki, girdin bir yerdə bidət edən birinə, fısq edən bir imam var, qılmıram arxasında namaz. Mən onun arxasında namaz tərk eləməklə nə xəlifəm, xəlifəmə qarşı çıxmış oluram, nə beyətimi pozmuş oluram, heç bir xarici <coughs> girmiş olmuram. Mən onun onu ora təyin edən kəfə mən beyət eləməmişəm. Ona görə bu bidətlə bidət bidətlərin dalında qılınan namazla bağlı biəxsən oxuduğun nəqillər əhlüsünnə bu baxımdan deyirlər ki, onların dalında qalıb namaz qılmaq lazımdır. Xilafət dövründə xəlifənin təyin elədiyi əmirlərə, e, imamlara, bidətçi şeylərə, e, onların arxasında qalıb namaz qılmağı vacib görüblər ki, tərk olunmasın. Hətta belə İslam dövlətində belə bir bidətçi imam var, bir salih imam var, bidətçi varsa da belə tərk edib salihin arxasında qılmaq lazımdır. Yəni əgər hamısı bidətçi olanda isə artıq vəziyyət dəyişir. Onda mütləq hansının arxasında qılmaq lazımdır ki, qarşı çıxmamış olasan. Yəni bidətçi ilə bağlı olan məsələ budur. İkinci, sən məndən deyil, sən məndən tələb edirsən ki, alim adı zikr et, alim adı zikr et. Kim deyib bunu? Sən mən inşallah dedim bunu mən bunu mənim qənaətim nədir? Siradan. Peyğəmbər sallallahu sira kitablarından, yəni məşhurdur, sən də bilirsən. Sira kitablarında Peyğəmbər sallallahu Məkkə dövründə çox Peyğəmbər sallallahu təkliflər olub, qəbul eləməyib. Və Peyğəmbər s.ə.və deyirdilər, sən gəl bir il sənin dini və əməl eləyək, sonra sən bir il şeylə verilən, belə şeylər var idi sirə kitablarında. Peyğəmbər s.ə.v etməyib, bu cümə namazını etməyib, çünki bu e, izhar eləmək, cümə namazını açıq qılmaq mütləq şey olacaq idi. Yəni çətinliyə səbəb olacaq idi. Onlar da gətirib bir nəsə bir tələblərini ortaya qoyacaq idi ona görə. Yəni mən bu şeyin qüdrət məsələsini, qüdrət məsələsini bu, bur buradan çıxardıram inşallah. Ancaq tən məndən konkret alim deyirsən ki, bu xutbəni pozub. Qəbul mən bunu deyirəm, etmirəm. Elə bir alim bilmirəm, demirəm də sənə. Lakin səmimi o olaraq da, səmimi olaraq qardaş, hə? səmimi olaraq. Sənin gətirdiyin misalla buna də adiyyəti var, dəxli var. Səmimi olaraq qardaş, tam səmimi olaraq mən soruşuram sənə, səmimi ol və de, düşün üzərində və cavab ver. Sənin gətirdiyin misalla bunun nə əlaqəsi var? Mən əlaqəsi olmasaydı bu yadına görə danışacaqdım dəfə bu yaddan bunu. Bir dəfə demirəm. Axırıncı zikr elədin, sirad üçün. Deyirsən ki, müşriklər təklif edirdilər ki, 1 il biz sən dinimə əməl eləyək. Hə. Digəri sən bizim dinimizə əməl eləyək. Və yaxud da müşriklər deyirlər ki, gəl bizim ilahlarımızı inkar eləmə. Sənə deyib Kəbəndə hə, axsan verilməz. Əlaqəsini deyim qardaş. Hə. Əlaqəsini deyim. Xətibə xətibə deyirlər ki, namaz qıl, oruç tut, həccə get, gəl gindən ancaq məsələn deyəndə ki, filan yerdə gedib işləmək olar, deginə problem yoxdur. Filan bayram deyəcəksən, filan şey edəcəksən. Rahatsan deyir razıyam. Artıq bu bunlar bir-birlərinə elədilər, bir-birlərinə razılıqlı, bir e, qarşılıqlı razılığa gəldilər. Bir də bir bayaq mən lap bu, bir bu bu dəl nəyə dəlildir? Bu dəlildir ki, həmin insanın kafir olmasına dəlildir. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm qardaş. Sənə görə olmur da, mənə görə olur. Küfr bayramını qeyd, qeyd eləyən, təbrik eləyən, onu təsdiqləyən insan mənə görə olur. Sənə görə olmur, mən bilmirəm. Küfr bayramını qeyd edib təbrik eləyən İbn Qayyim Əhkam Əhl-i Zimmə kitabına deyir ki, Hənəflər təkfir ediblər, lakin səhih görüş cümhurun görüşü təkfir olunmaz. Aydındır? Bu mənə görə, sənə görə deyil, qardaş. Bu barədə əhkamlar yazılıb, deyilib. Qa xahiş edirəm səndən. Küfr bayramını qeyd eləyən, təb təbrik eləyən olmur, kafir olmur. İbn Qayyim deyir ki, küfr bayramını, tək, deyir, kafirlərin küfr bayramını təbrik eləyən Hənəfilərə görə təkfir olunur. Hənəfilərdəki iki görüşdən biridir bu. Lakin İbn Qayyim deyir ki, səhih görüş odur ki, təkfir olunmaz. Və cümhuru görüşü budur. Aydındır? Təkfir edənlərin dəlillərinə, təkfir etməyənlərin dəlillərinədir. Bilirsən, bir qardaş, şey ki, sən də təbliğ edirsən. Deyirsən ki, ay qardaş, dəlillə, dəlillərə başqa mövzuda müzakirə yığılarıq, söhbət eləyərik istəsən, sən istəsən. Mənim sənə dediyim nədir? Mənim sənə dediyim odur ki, sən həmişə bu mövzuya aid olmayan şeyləri, söhbətləri ortaya atırsan. Misal gətirirsən, nə bilim, Məkkə e, müşrikləri belə təkfir eləmişlər. Sən danışırsan, danışırsan ki, Peyğəmbər sallallahu qəbul eləmədi. Əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və haşa elə şey qəbul eləsəydi, Allah Taala onu damanını kəsərdi, yəni onu tək buraxardı. Sən elə şey danışırsan ki, bunun xutbəyə nə əlaqəsi? Mən dediyim şey konkret bir misal idi sənə verdim. Dedim ki, məhdudiyyət qoyurlar. Deyirlər ki, misal üçün cihaddan danışmayacaqsan, danışacaqsan başqa bir mövzuda. Nədən istəsən danışsınlar, amma cihaddan danışma deyirlər. Bu sənə görə artıq qüdrət şərti pozulur. Sənin bayaqla dediyin sözdür. Əgər ondan tələb olunan şey ki, məhdudiyyət ki, əqidəyə bağlı olan şeydirsə, xütbə pozular. Əqidəyə bağlı olmayan şeydirsə, əlbəttə ki, pozulmaz. İndi təzə bir şey dedin ki, əqidəyə bağlı bir şeydirsə. Əqlab əqidəyə bağlı dedi ki, məsəl üçün ə, e, əqidəyə bağlı dedi ki, təvəssül barədə danışma. Məsələn, necə yəni danışma? Dedi təvəssül barəsində danışma, danışma. Demək ki, təvəssül bidətdir. Sus bu barədə danışma. Pozulur. Yox, başa düşmürəm. Nəsə yəni bu təvəssül. Yox, çıxıb deyir ki, sən şir şəhərinə çıx deyindən ki, bunlar müsəlmandırlar. Yox, əsma və sifətdən deyir ki, danışma misal üçün. Yox, yox demir. Deyir ki, danışma ümumiyyətlə. Əsma və sifətdən deyir danışma misal üçün. Heç vaxt deməz. Əsma sifət sən səhv edirsən qardaş. Əsma sifət tövfi deyil. Yox, misal üçün, misal üçün, misal bir əşaridir, əşaridir, misal üçün bir əşaridir, məhdudiyyət qoyur. Qazidir, əşari qazidir, məhdudiyyət qoyur yəni ki. Yəni deyirən ki, deyir ki, ilohiyyət tövhidində həkimiyyət mövzusundan ümumiyyətlə danışma gənə. Yox, yox, mən sənə misal verirəm. Sən gətirdin şərt qoydun. Dedin ki, əqidə, bax qardaş, qayda qoyursan sən. Sən qayda qoyursan. Deyirsən ki, əgər fiqhi məsələdirsə pozulmur, əqidə məsələdirsə pozulur. Və mən də sənə deyirəm, bu qayda əgər səhidirsə, bu qayda hər şeydə keçərli olmalıdır. Bir əşari qazisi qadağa qoyur əşari bir hakimi və yaxud da mötəzilə bir hakim qadağa qoyur bir həmbəli e, xətibinə deyir ki, sən bu əsma və sifət mövzusuna danışma. Danışma, Quran ə, e, Allahın kəlamıdır. Nətər olur onda? Sənin dediyi görə batıl olmalıdır. Qaydanı sən qoydun, mən də sual verdim qardaş. Sən keçib desən hakimiyyət məsələsi, lap onu da zikr eləmək olar. Deyir lap hakimiyyətdən danışma. Yəni əsma və sifətdə qadağa qoysa səhih olur, lakin hakimiyyətə qadağa qoysa səhih olmaz. Bu hardan çıxır mənə çatmır həqiqətən də. Hansı alim bunu zikr eləyib? Ümumiyyətlə müasirlərdən ümumiyyətlə hansı alim bunu zikr eləyib? Dəlil nədir buna? Buyur qardaş, denə. Deməli, əsma sifət tövhidini qardaş qadağan etmək bu insanların heç bir şeyinə yaramır da, yəni əsas qadağan olunan şey nədir? Bilirsən hansı məsələlərdir? Orada dinin əslinə bağlı olan məsələlərdir. Qadağa qoyurlarsa, sual verirəm də, indi bir insan da onunla razılaşırsa, nə olur axı? Necə razılaşır? Ya məsələn deyir ki, məsələn çıxış yolu yoxdur. Şirkin Çıxış yolu yoxdur tərk eləsin də. Bax, çıxış yolu yoxdur. Yox, başqa şeylərdə fayda görür, ona görə tərk eləmir. Müsəlmanlar başqa şeylərdə fayda görür, ona görə tərk eləmir. Gücü çatmırsa, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Getsin, nəm heyvan alıb saxlasın. Yox, yox, yox, başa düşmədim. O baxır tərəzidən deyir ki, daha çox faydası odur ki, mən qalıb başqa müsəlmanlara başqa şeydə kömək eləyim. Hə faydası odur. O e, e, necə olur? Müsəlmanlara fayda verir, ödə şirkə küfrə girir. Yəni ümumiyyətlə tərk eləsə cümə batıl olacaq. Cümə olmayacaq. Cüməni iqamə eləməyəcəklər. Heç kəs də gəlib şey eləmir. Yəni ol olmuyor. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə iqamə eləmir. Nə var ki burada? Necə nə? Sən deməsən ki, cümə ümumiyyətlə belə halda farz olmur, vacib olmur. Məsələn, bir dənə mövzunu təy qadağan elədilərsə, cümə üzrə vacib deyildir. Mövzunu yox, dinin əsl məsələsində problem varsa. Yox, yox, yox, bir mövzunu, bir mövzunu deyirəm, bir mövzunu. Çünki tövhidin digər məsələləri də var, düzdür? Lakin bir məsələ qadağan elədi şirk, küfr mövzusu əlbəttə tərk olunmalıdır qardaş. Belə çıxır ki, bu sözdən belə çıxır ki, sənin sözünə, hakimiyyət dövründə xutbədə danışmaq şərtdir. Yox, şərt dövr demədim də. Dedim, sən dedin məhdudiyyət qoyarlar. Mən dedim, qardaşım, əksin danış. Çox üzr istəyirəm səndən. Sənin danışdığın nə fiqh qaydalarına, nə əql qaydalarına uyğun deyil. Fiqh qaydalarına nə üçün uyğun deyil? Xütbə o vaxtı pozlar ki, xütbənin şərtlərindən biri yerində olmasın. Və mən səndən soruşdum, hardadır şərti, kim deyib o şərti? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Lə təctəmiu ümməti alə dalalə." Və biz də bilirik ki, əgər ümmətdən heç kəs hər hansı bir əsrdə bu şərti qeyd eləməyibsə, belə çıxır ki, sənin sözünə görə zəlalət üzərində icma ediblər. Və bu söz batildir şər'i cəhətdən. Çünki heç biri qeyd eləmir ki, bu şərtdir. Çünki əgər şərt olsaydı, zikr eləyərdilər. Zikr eləməyiblərsə, şərt deyildir. Bu ən aşkar burhan və hüccətdir. Mən başa düşmürəm sən nə üçün bunun ətrafına fırlanırsan və dönə. Sənin dediklərin hi xütbənin hikmətlərinə aid ola bilər. Bəli, xütbənin məqsədlərinə ola bilər. Bəli. Abi. Sən mənə bir 3-4 dənə sual verdin, indi bazardığım qədər bəzilərinə cavab verdim, sənə qanuniyyət etmədi, bilmirəm. Mən sənə bir vaxt sual vermişdim ki, cümə günü cümə namazının vaxtı giriləndə əsl əsl olan ibadət cümədir yoxsa zöhr namazıdır? Hansıdır əsl olan? Məsələdə ixtilaf var. Bu məsələdə ixtilaf var. Bəzi alimlər deyirlər əsl olan zöhrdür, bəzilər deyirlər ki, cümədir. İxtilaflar nədədir? İxtilaflar ondadır ki, alimə deyirlər cümə özü müəyyən vaxtda, müəyyən gündə fərz olunmuş vacib namazdır yoxsa yox. Və deyiblər ki, əgər əsl zöhrdürsə belə çıxır ki, cümə 6-cı namazdır və cavab veriblər ki, bu batildir. Ona görə cümhurun görüşü odur ki, cümə əsildir. Sənin dediyin gör, ə, ola bilər ki, sən deyirsən ki, zöhrdür əsir. Sənin dediyin görüşdə olan alimlər də var. Hər birinin dəlili var. Əgər bunu müzakirə eləmək istəyirsənsə, bu başqa məsələ. Bunu müzakirə eləmək olar. Lakin mən sənə dediyim on, bizim burada yığılaşarkən söhbətimiz cümənin haqqında olub. Cümə e, məsələsi. Əgər sən istəyirsənsə əsl cümədir yoxsa zöhrdür bunu danışasan, bu başqa məsələdir. Biz indi cümənin şərtlərindən danışırıq. Sənin bayaqları bir-iki şeydən düzəliş eləmə. Ola bilsin ki, bəlkə qutardıq deyə mümkün olmadı. Ərəb dilini zikr elədim. Ərəb dilini bəli düzgün buyursa, maliklər dilə əgər ərəb dilində vermək mümkündürsə, o zaman cümə vacib olmur. Demirlər cümə pozulur, dilə cümə vacib olmur artıq o zaman. <clears throat> Lakin hənəfilər deyirlər ki, dil şərt deyildir. Başqa dildə də vermək olar. Quran Quran ayələri sözsüz ki, ərəbcə olacaq. Şafi və Həmbəllər deyirlər ki, e, şafilərdəki məşhur görüş odur ki, şərtdir, ərəb dili şərtdir. Əgər acizdirlərsə, o zaman bacardıqları qədər və aralarında bir kimsə mütləq ərəb dilini öyrənməlidir. Ərəb dilini əgər öyrənməsə, bu fardul kifayədir üzərlərində günahkar olanlar. Tənbəllərdə isə səhih görüşü odur ki, aciz olduqları zaman başqa dildə vermək səhihdir. Əgər aciz deyillərsə, o zaman ərəbcə verməkləri mütləq vacibdir. Və o kəslər ki, deyirlər ərəb dilində vermək vacibdir, onlar deyirlər ki, xutbənin rükunlarını ərəbcə vermək vacibdir. Yəni Allahı həm gətirirsən, peyğəmbərinə salat gətirirsən, Quran ayələrini zikr edirsən, həmçində e, Allahdan qorxmağı tövsiyə edirsən. Bu ərkanlar əgər varsa, ərəb dilində yerinə yetirilirsə, cümə səhihdir, hətta o alimlərə görə belə. Sən kənar hissəni, yəni qalan hissəni, xutbənin qalan hissəsini başqa dildə verməyin, xutbəni pozub eləmir o alimlərin sözlərinə görə də. Bu ikinci məsələ, zikr edilir ikinci məsələ. Qaldı ki, cümənin Mədinədə və yaxud da Məkkədə fərz olması dediyim kimi bu məsələyə heç bir təsiri yoxdur. Nə üçün yoxdur? Dediyim kimi sən dediyin ehtimallardan biridir. Cümhur deyir ki, Mədinədə vacib olur və dəlilləri odur ki, Quran-Kərimdə Cümə surəsinin ayədə əmr gəlir ki, cümə şeyi e, cüməyə e, şey deyir, səy göstərir. Allahın zikrinə səy göstərir. Sənin gətirdiyin dəlillər də cavabları odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü qılmayıbsə, bu onu göstərir ki, o vaxtı fərz deyildi. Cümhurun dəlili budur. Və dəlil də nədir? Onların gətirdiyi bu usul qaydası olaraq məşhurdur. Məsələn, Allah Taala Allah Taala e, yəni e, digər ayədə gəldi vaş vaşhidu və əşhidu izə bayətum e, Allah Taala e, və əşhidu izə təbayətum əgər alış-veriş etsəniz, şahid tutun və biz bilirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tərk edib. Məsələn, Əl-Arabidən, Bədəvidən at alanda şey eləməyib və e, yəni şahid tutmayıb. O məşhur hədisdir. Və biz bilirik ki, Peyğəmbər e, sallallahu əleyhi və səlləm əgər bir əmr gəlirsə, lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu tərk edirsə, biz bilirik ki, bu nədir? Bu istihbabə dəlalətdir. Və cümhur bu cür cavab veriblər gətirilən dəlillər. Sən bu gün oturub bütün günü münaqişə edə bilərsən dəlilləri. Amma fakt olaraq hələ də o öz yerində qalır ki, əgər qəti bir şey olsaydı, o zaman həmin qəti bir şeyi inkar küfr olardı və tərk eləmək küfr olardı. Deməli bu ictihadı açıq bir məsələ olduğu üçün və qayda budur ki, la inkara fi masailil ictihad. O zaman bir kimsə başqa bir görüşü də götürə bilər. Və dedim ki, 4 ehtimal var. Və sənə dedim hansı alim bütün alimlərin məzhəbində əgər sən bu elmi bilirsənsə, fiqh alimlərinin özarındakı ixtilafı məsələsini bilirsənsə, ona deyirlər ki, idə təfarraqal ehtimal batalal istidlal. Əgər ehtimal daxil olarsa araya istidlal batılar. Sənin dediyin sadəcə bir ehtimaldır ki, İslam şüarları izhar olması cümədə bir, nə bilim, e, olmalıdır, məqsəddir, cümənin məqsədidir. Mən isə deyirəm ki, bu ehtimaldır və bunu zikr edən özü də bunu bir ehtimal kimi gətirir. İbn Rəcəb məsələn. İbn Rəcəb bir məna gətirir, sonra digər məna gətirir. Və o məna dediyim kimi əs-Sukki deyir bunu. Və mən sənə bunları qeyd edəndən sonra sənin qarşıya qoyduğun hər hansı bir dəlil yoxdur bu məsələdə. Ola bilər ki, sən vaxt götürə bilər, gedib bu məsələdə axtarıb tapıb gətirə bilərsən. O öz yerində, o başqa bir məsələ. Bunu başqa günə sala bilərik. Amma buradakı olan söhbətimizin yekunu odur ki, bu günləri Azərbaycanda və yaxud da hər hansı bir dünyanın hansı yerində Bir kimsənin cüməyə, cümədən çəkindirməyə heç bir haqqı yoxdur. Elə bir insanın iştihad edərək hökm verməsi, özü müasir bir məsələdirsə, caiz deyildir əgər özü iştihad əhli deyilsə. Əgər belə bir şey edərsə günah qazanmış olur, günah etmiş olur. Və bu məlumdur alimlərin kitabında. İstənilən açıq e, iştihad və təqlid babını açıb Bahar Süsyanlar deyir ki, müqallə yəni təqlid əhli iştah sahibi olmayan kəsin fətva verməsi haramdır. Necə ki, donuz əti haramdır ona, o cür haram, haramdır. Mən dedim, əv əvvəlcə dediyim sözün üzərində qaldıram. Bir yaq demişdi ki, ad çəkməyəcək. Adı biri də vətən çəkdin. İkincisi, e, deyirsən ki, heç bir kəsin çəkindirməyə, hər, hər bir müsəlmanın fısq olan bir yerdən, küfr olan bir yerdən çəkindirmək hər bir müsəlmanın zararı olan vacibdir o yəni fısk, küfr əhli, şirk əhli tərk olunmalıdır. Əgər bir yerdə Allahın şəriətinə müxalif dəvət varsa, nəsə varsa çəkindirmək, e, çəkindirmək lazımdır, vacib deyil. Çünki olmaz müsəlman gərək batil əhli ilə bir yerdə olmayan. Mən kəsərə fəvədə qovmun fəhvə minhum. Kim bir qövmün qaraltısını artırarsa o da onlardandır. İkincisi, heç bir sən deyirsən, heç bir kəsin çəkindirməyə haqqı yoxdur. İctihad əhli olmayan bir kəsin, heç ictihad əhli olmayan bir kəsin də uzaq bir yerdə olub, özündən uzaq olan bir yerdə edilən və təşviq eləmək də caiz deyil. Bir də ki, e, axırda inşallah cümə ilə bağlı, cümə ilə bağlı mən bir şey bayaq ki dedim ki, əsl olan cümə günü zöhrdür yoxsa əsrdir. Bu məsələ ilə bağlı inşallah bir şey demək istəyirəm. Sonra inşallah bitirək bu mövzunu. Deməli dedin ki, cümə günü əsl olan cümədir. Ə, belə dedin də, səhv eləmirəmsə. Cümə günü əsl olan cümədir, hə? Elə elə başa düşdüm mən. Cümə günü əsl olan cümədir deyirsən. Deməli dedim ixtilaf var. İxtilaf, bəli, ixtilaf da əslində. Deməli İbn Qeyyim rahimehullah Əbnül Məbudda deyir ki, "Summa al-qawlu bi anna al-asl fi yawm al-cümə salatul cümə və zəhur badal anha." Deyir ki, demək ki, cümə günü əsl olan ibadət cümə namazıdır. <coughs> Zöhr isə onun bədəlidir. E, bu deyir, hədə qovlun mərcuh, bu mərcuh görüşdür, yəni doğru görüş deyil. Bəl, əz-zöhr huvəl fərdül əl-məfrud leylətəl-isra. Əksinə deyir, zöhr əsl olan ibadətdir cümə günü hansı ki o israr gedəsi e, fərz olub. Cümə isə ondan sonra gəlib fərzi. Çünki əgər zöhr, əgər cümədən qabaq fərz olubsa, cümə ondan sonra fərz olubsa, əsl zöhr e, zöhrdür, cümə isə onun bədəlidir. Lakin cümə deməli, buradan çıxan odur ki, cümə bədəl ibadətdir. Əsl olan zöhr ibadətidir. Çünki gündəlik fərz olan namaz 5 vaxtdır. Cümə ilə bir yerdə olduqda 6 olur. Quran və sünnətdə isə namazın 5 vaxt olduğu açıq kəlmələrlə gəlib. Xamsə salavat katabahullahu aləl ibad 5 vaxt namazı Allah qullarının üzərinə yazıb. Hədisdə var belə. Əsl olan ibadət zöhr namazıdır. Lakin namazı isə onun bədənidir. Bədəl isə hasan olur. Şərtləri yerinə yetiş şərtlər tam bir yerə yığıldıqda, yetdikdə onda həmin zöhr əsl buraxılır, bədən olaraq cümə yerinə yetirilir. Və alimlər də bu cümə ilə zöhrün e, bədəli ilə əsrin arasında fərqləri sayırlar. Təxminən 30-a yaxın fərqlər çıxardılar zöhrlə cümənin arasında. Məsələn, cümə namazı cümə namazı səfərdə olanda qılınmır. Ancaq zöhr namaz səfərdə də qılınır. Cümə namazı türmədə qılınmır. Zöhr ancaq türmədə də qılınır. Cümə namazı cemaatla qılınır, ancaq zöhrü tək də qıla bilərsən. Və yaxud da məscidə gəlib daxil olduqda cümə qılınıb qutarıbsa, sən cümə qıla bilməzsən, zöhr qılacaqsan. <coughs> ki, bədəl təkrarlanmır. Sonra üç məhzəbə görə cümə namazının vaxtı zöhrün vaxtıdır. Ancaq Həmbəli məhzəbinə görə cümə namazını bayram namazının vaxtında da qılmaq olar. Səhər də, yəni gün çıxandan biraz sonra qılmaq olar cümə namazını. Vaxtında belə, yəni zöhrə ancaq heç vaxt qılanmaz həmin vaxtda. Zöhrün vaxtı şəriətlə sabit vaxtı var. Və başqa şeylər, başqa belə fərqlər var. Bu 30 dənə 30-a yaxın fərq onu göstərir ki, əsl e, ibadət cümə günü zöhr ibadətidir. Cümə isə onun bədəlidir. Şərtlər bir yerə yığışdıqda həmin əsl buraxılır, bədəl yerinə yetirilir və günümüzdə də yəni biz baxırıq hal hazırda bizim durumumuza, öz durumumuzu biz burada oluruq və yaxud da başqa bir yerdə olan başqa müsəlmanlar öz durumlarını özləri daha yaxşı bilirlər. Əgər cümənin şərtləri olduğu kimi doğru-dürüst yerinə yetmirsə, biz həmin bədəli tərk edirik, əslinə qayıdırıq, əsl namazını, zöhr namazını qılırıq. <coughs> Adını isə həmin şərtlərimiz bizim əlimizə gəlib çatana qədər, biz o şərtlərə çatana qədər inşallah təxirət alırıq. Ha vaxt inşallah Allah nəsib eləyər, həmin bizim e, şərtlərimiz cüməni qılmağa doğru dürüst biz ona inşallah qadir olarıq. Onda biz həmin bədəli yerinə yetirərik. Ona gedib çatmayacağımız müddətcə əslinə qaytararaq zöhr namazımızı qılırıq. İnşallah cümə ilə bağlı mənim dediyim bu qədər və inşallah fikirləşirəm yəqin sən də bundan sonra uzatmazsan söhbəti yekunlaşdıraq inşallah. Gec oldu ki. <clears throat> son, son nöqtəni sən qoymaq istədin də. Sən qoygan son nöqtəni. Yo, yo, yo. Mən demək istədim ki, iki şey deyəcəm sənə. Birincisi, əgər e, sən deyirsənsə, fisk və küfr olan yerdə insanlar çəkindirmək vacibdir. Onda belə çıxır ki, bu alimlər <clears throat> deyəndə ki, xətiblərin belə çıxıb yalan danışmaqların və yaxud da çıxıb zalimları tərif tərifləmələr, onların etdiyi zülm, o zülm, zülm etdiklərinə baxmayaraq onları çıxıb abid adlandırmalar falan Sadullah xutbənin məkruhlarından biridir. O zaman belə çıxır ki, bu alimlər cahil olurlar bu sözdən. <clears throat> yəni sənin anladığın fikri onlar anlamırlar. Bir, ikincisi mən cəmaata cüməyə getməyi təşviq edərkən dediyim kimi budur ki, alimlər indiki dövrün bütün alimləri bildiyin qədər deyirlər ki, cümə vacibdir Elə bir yer yoxdur, yer üzəri, üzündə ki, hər hansı bir ölkə orada istisna olsun. Belə bir alim tanımıram desin. Əgər tanıyırsansa buyur. Ona görə mən sadəcə olaraq təqdim edirəm və bilirəm ki, vacibdir. Və hər kəsə də getmək vacibdir. Sən buna deyənməzsən ki, mən orada durmuşam, nəyisə dəşirəm. Lakin sənin elədiyin isə açıq-aşkar, heç kəsdən gizli deyil. Sən İbn Qayyimin kitabından fərqlər gətirdin və əsl cümə ilə cümə ilə zöhr namazı arasındakı əsl Və yekun ona gəldi ki, zöhr əslidir, bizim ölkəmizdə dedi ki, e, cümə e, yəni e, haqları ödənilmiş, şəhətlər yenilir. Ona görə əsl zöhrdür, zöhr qılınmalıdır. Belə başa düşdüm sözdən. Düzgündür yoxsa yox? Bəli, yəni edə bilmir, onu yəni da yəni bilmir. Yəni sənə görə olmaz. Cümə caiz deyildir. Bəli, bəli, etmir. Çünki biz ona qadir deyilik. Edən nədir? Edən nədir? Edən? Hə. Edən, edən bir müsəlman, mən onu demədim bəyəqləri. Yəni mən müasir dövrün müştəhidlərindən İmam Şafii bilirəm. İmam Şafii ümumiyyətlə bu şərtlərin əksəriyyətinə hikmət deyir. Eşidirsən qardaş? Eşidirəm. Hikmət deyir bu şərtlərə İbn e, İmam İmam Şafqani. Deyir ki, cümə namazı hər bir yerdə fərddir. Evdə də qılarsan, səfərdə də qılarsan, türmədə də qılarsan, 2 nəfərlə də qılmaq olar. Evdə 2 nəfər varsa 2 nəfər qılsınlar. Yəni kim buna dayanıb, tutaq ki, belə bir alimə dayanıb qılırsa, səfərdə də qılır, evdə də qılır, mən ona heç bir şey deyə bilmərəm. Əgər o fətvaya dayanıb oxuyub onu edirsə, Mən ona deyə bilmərəm ki, bu sapıqdır, sən səhv edirsən, sən sapıqsan. Demirəm o dövdə. Edir, ödü bilər, etsin. Yəni gedirsə də cümə məsciddəki cüməyə qılırsa, yenə yəni onda necə? Yox, onda yox, onda vəziyyət dəyişir. Əgər orada fıs, küfür, nə bilim belə sapılığa dəvət varsa, onu qınayaram. Deyərəm ki, sən düz eləmirsən, yaxşı yerə getmirsən. Yəni sən On... demək istəyirsən ki, zalım sultanı tərifləmək olan yerdə olmaz cümə. Ondan getmir söhbət. E, yox, yox, yox, yox, qardaş, fisk dedim. Fisk deyil, yoxsa zalım sultanlara adil təriflər vermək fisk deyil. Pislik yoxsa yox qardaş. Zalım sultana nə demək? Zalım sultana hər xutbədə təriflər yağdırmaq demək adildir. Ona e, şey nusr diləmək, təmkin diləmək. Pislik yoxsa yox, pis deyildir. Doğru deyil, yox. İndi deyəcək ki, bəs İbn Baz niyə belə deyir? Yox, yox, yox, yo, İbn Bazı demirəm mən. Ənnəbəvini mən sənə misal çəkirəm. Fiskdir yoxsa fisk deyildir? Zalımı tərifləmək. Qorxudan, qorxudan tərifləyirsə, yox, qorx qorxudan tərifləmir. Həmən zalım müsəlmandırsa və o da ondan qorxursa, onda fısk olmaz. Qorxudan demir deyirəm qardaş. Hə, yəni öz nəfsinə oyub deyir. Nəfsinə oyub tərifləyir də, yaltaqlıq edir, tərifləyir, yalandan danışır. Fiskdir bu yoxsa fis deyildir. Yaltaqlıq, zalım tələbə də fısk edir, günah edir də. Deməli elə bir yerdə olmaz. Müsəlmanlar orada olmaz da, orada otursunlar olmaz. Elə bir xutbədə olmaz otursunlar. Elə bir xutbədə yox, otursalar kafir olmazlar. Mən küfr edilən yerdə otursalar olmaz. Yox, haram etmiş olurlar yoxsa yox? Həmən yerdə? Hə. Ki, həmən müsəlmanlar həmən zalım imamın hal halını bilmirlər. Yox, yox, Bəlkə... bilirlər, bilirlər. Bilirlər ki, xutbədə xutbə verən girisələ fikirlərinə. Bağlayaq da mövzunu. Qardaş, nədir? Mən... Çətin gəldi. Sual yoxsa yox? Samir. Hə. Sonda mövqeyimi dedim də. Dedim mən, mən o mən, dedim... qardaşım, mən sənə əvvəlcədən bura gələndə mən ümid edirdim ki, biz şəri əsaslar üzərində bir nəticəyə gələcəyik, bir sövdür. Amma nəticəyə, nədənsə nədənsə verdiyim suallar cavab almıram o suallarıma. Nəticəyə nəticəyə gəlmədiyimiz, mən sənin dediyin şeylərinin hamısı ilə yox, bir bir hissəsi ilə razı deyiləm. Ancaq dediklərimin yana demirəm ki, hamısı səhvdir. Dediklərimin içərisində çoxu yəni haqq olan şeylər idi. Bəzi şeylər var ki, onlarla mən razı olmadım. Necə istəyirsən, əgər qutarmaq istəsə söhbəti qutaraq. Lakin mənim dediklərim yəqin orada oturan qardaşlara aydın oldu. Orada oturan burada 2 nəfərik, başqa da vəti yoxdur. E, Muxtar qardaşdır, bir də sənsən. Hə, inşallah. Hə, o zaman ev yox. Oldu qardaş. Yəqin Allah... aramızda bir narazılıq olmadı. İnşallah halallıqla <coughs> şeylər sorular. Əgər bir bir sözün, bir necə deyim sənə deyəcəyin bir şey varsa, bir nəsihətin varsa, buyur. Heç nə, Allah səndən razı olsun, çox sağ ol. Hə, yəni bizim məqsəd düşmənçilik deyil, sadəcə ola dediyim kimi. Yox, heç bir problem yoxdur. Mənim sənə qarşı heç bir qərəzim yoxdur. Ancaq sənə onu deyirəm ki, yəni insanlara elə o saflıqlar olan yerə getməyi təşviq etmək ilə lazım deyil. Qardaşım, təşviq onlara onlara görə deyil, təşviq onlara görə deyil. Sadəcə o Allahın haqqı və şəriətin haqqını ödəməyə görədir. Mən sən sən yəni öz fətva əsasən verdiyin fətvaya əsasən belə bir nəticəyə gəlirsən. Bir alimdən gətirmirsən də. İbn Baz məsələn deyir ki, yox, getmək olar falan. Fətvaya, ay qardaş, sən də verdin fətvaya əsasən. Mən müsəlman... fətva vermirəm qardaş. Mən sənə dedim təkrarlama o sözü. Mən fətva vermirəm. Mən təqlid edirəm. Mən sən fətva... də mövqeyi və yaxşı fətva yox, sən də öz mövqeyi və əsasən insanları pis insanların yanına göndərirsən, etmə elə şey. Mən insan yanına göndərmirəm. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, məscidlər cümə vacibdir, məscidlərə getmək lazımdır. Müsəlmanları salih insanların, yaxşı insanların yanına göndər yenə inşallah. Neyniyək ki, yoxdur da, neyniyək? Oldu qardaş. Yox, axı, yoxdur ki. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhədü an la ilaha illa entə, əstəğfiruka və etûbü ilayk.